Goizuntan Israelgo hauteskunde egin gira, lege biltzak hauteskundeak eginen baitituzte, elduden hastean, eh, eh, martxoaren amazazpiarekin, eh, hauteskunde aurreratu batzuk dira, netan jau lehen ministroak deitu dituenak, eta hortaz mintzatzeko gurekin dugu, samara belte kazetaria egun antzuri. Eta beraz, bai, errandugu hauteskunde aujeratuak direla, zergatik deitu dituzte azkenean uh, zergatik deitu ditu hauteskunde horiek? Ba, iaz, e, bueno, gobernuaren barruan hainbat desadostasun e, egon ziren, krisi nahiko sakona ekarri zuten e, arrazoi batek baina gehiagok, baina besteak beste palestinako hauziak e, erabat erdibituta zeuzkan gobernuko koalizio basatzen zuten alderdiak. Orduan, e, ba, bat gatazka egon ziren, eta azkenean netan jahuk berak erabaki zuen e, gobernuko sektore moderatuena kanporatzea, eta bereziki bota zituen e, Tzipi Livni Justizia Ministroa zena, eta, eta Jair Lapid e, Finantza Ministroa zena, E, biak ziren palestinarrekin negoziatzearen aldekoak, batez ere libni negoziatzaileen e, artean zegoen, eta ba, gobernuko gainerako alderdiak, e, askoz ere eskuindarragoak, ba, gero eta gehiago urruntzen ari ziren aukera hortatikan, Eta azkenean netan jajuk erabaki zuen e, ba, eskuinera jotzea eta eta gobernu asko eskuindarragoarekin jarraitzea horregatik hauteskundeetara deitu zuen nolabait e, legitimazio bila ba, bere eskuinerako mugimendu hori arrazoitzeko. Ordan datorren e, astekoak izan behar zuen berez e, erreferendun bat edo nolabait berak gobernatzen jarraitu alizateko. Gertatu zaiona da e, bota zituen ministro horiek e, oposiziotikan uste baina e, indar handiagoa osatu dutela eta orain arriskuan jartzen ari direla lehenengo postua. Eh, aipatu duzu orain arte koalizio bat zela, uh, nora sortu zen uh, koalizio hori jantzu esku alde batetik, moderatuagoak bestadetik, nora sortu zen um, aliantza hori eta ze politika ere mandu? Ba, Israelgo sistema politikoan e, ez da izaten alderriek nahiko boto gutxi ateratzen dituzte alderdi asko daude, e, gehienak likut e, gobernuko ba, indarrean den alderdi etorritako jendea da, era bat edo bestera, baina oso banatuta daude. Orduan, e, beti daude behartuta koalizioak osatzera eta gainera askotan e, alderdi askokoak. Eta hori oraingoan ere gertatuko da. Aurrekoan gertatu zen, e, bueno, ba, horregatik batez ere indarrak pilatu behar zirelako, eta orduan eh, elkartu ziren oso, oso eskuindarrak direnak, e, likudetik azita eta eskuin erago, likudan eta anjakuren e, eh, alderdia, baina badira, ba, ba, bueno, e, ba, juduen etxea, edo Israel beiteinu, e, bueno, oso ba, eskuindarrak eta, eta kolonoen alderdiak, horiekin aliatu zen, ideologiko kiere bat datorrelako gehiago horiekin. E, behar zituen moderatuagoak eta, bueno, kasu honetan, Libni eta eta Herzog e, orain osatu duten oposizioak alderdi hau da pixka bat laborist, alderdi laboristarekin lerratutakoa gehiago baina baina hien aurreko alderdiak behar zituen e, bagaien gora iristeko. Gertatzen dena da, bueno, benetan Israelgo gobernuaren politikak erabaki dituztenak ez direla beraiek izan baizik eta e, askoz eskuinago dauden akorduan hoiek gero eta indar gehiago hartzen ari ziren koalizioaren barruan, ba, kolonoak eta eta bueno, okupazioaren aldeko indarrak eta horrek ekarri zuen ba, gatazka sektore moderatu hagoekin. Moderatu mm. eh. eta zentroa eta guztia usaten dugunean e, kontuan eduki behar dugu Israelgo parametroetan ari garela eta eta moderatua deitzen dioguna ere nahiko nahiko eskuindarra dela. Netania uk eh, beraz puskatuzuela zuela alientza hori uh, zentristekin eh, eskuineko alderdiekin uh, nahi, nahi du politika gogortu. Em, Bai ikusten da, azken urteotan, e, aber, ez da, ez da inoizagon inongo zentrotan, e, beti nik eskuin muturrean kokatu nuke beti. E, baina, bueno, azkenengo urteetan, bai ikusi zaio Halako borondate bat edo nolabait palestinarekiko keinure bat egiteko, horregon zen negoziazio prozesu bat e, bi estatuko irten bide bat e, negoziatzeko, nolabait estatu batuek ere estututa. Baina errealidadea da, eta eta hori horrein autoskunde kanpainan ere ikusten da, e, Israelen e, gatazkak boto asko ematen dituela, e, muturre dara jotzeak ere asko ba, bueno, gero ordaina edukitzen duela, eta netan jahur guri ere hori bertatu zaio ikusi du e, eskuin muturrak indarra handia daukala Israelen eta alde hortara jota ba hauteskundeetarako indartuta atera daitekeela Errantzu, palestinarekiko aheman horrek e, edo gatazka horrek e, badu eragina hauteskunde horietan, menean badira beste parametro batzore sartzen zirenak edo zinez ogen inguruan zentratua da, ez da? Mm, nik uste dut, ez hori e, bigarren mailan gelditzen dela Israelgo hauteskundeak direnean E, oraintxe bertan, bueno, beraien arteko gatazka, bueno, ba, bestelako gehi batzuk aderi dira ateratzen, ez? E, Israeldarrak guztiak ados daude puntu batzuetan, adibidez, oraintxe bertan e, ikusten da dituzu inkestak eta koalizio posibleak, zebistan da e, koalizioak osatu beharko direla, ez? E, inkestak betetzen badira, gertatu liteke, e, banatzen baldin baditugu, zentro ezkerreko blokea eta zentro eskuinekoa nola baita itzearen, Gertatu liteke oso parekatuta egotea eta orduan indar erabakigarriak izatea alderdi ultraortodoxoak edo alderdi eh, arabiarrak. Ze aurten eh, alderdi arabiarrak gehienak palestinarrak direnak elkartu egin dira Israelgo autoeskundetan e, eh, parte hartzeko. Bueno, hauek bihurlitezke erabakigarri aurtengoan, baina noski Israelgo alderdiek ez dituzte bihurtuko erabakigarri. Israeldarrak lehenago elkartuko dira beraien artean palestinarrei er, Israelen erabakitzeko aukera eman baino. Orduan, e, palestinaren inguruko gatazka hauteskunde kanpainan guztiek usten dute alde batera, ez diolako inori boto gehiagia ematen. E, Israelgo izartean orokorrean ez bada ezkerreko sektore oso oso jakin bat, ez daude gatazka konpontzearen alde, ez dute ikusten hor konpondu beharreko ezer dagoenekan, eta gainera uste dut gehienak e, bide, bide militarren alde eta bueno, okupazioaren idearen alde daudela. Ejan nahi duzu e, izan e, zentro eskuinan eta nia urena, e, hola deituko duguna, e, zentro eskuineko alientzabat bat edo zentro eskerreko bat, ez du ezer aldatuko palestinaren dako? e, gutxi iruditzen zait. Hor badago ezkerreko edo alderdi bat, meretz izena duena, horrengoan justu-justu biliko dena e, euneko lauko langa gainditzeko eta parlamentura sartzeko. Horrek proposatu izan du ditu e, Palestinako eta Israelgo ezkerrak eskatu izan dituen neurri batzuk badibidez ba, e, ez banatzea bi estatutan, baizik eta estatu bakarra, demokratiko bat denentzako, non e, ba, judu baten botoak, arabiar baten botoak edo beste edonorenak berdin balio duten, baina oso txikia da eta oso oso eragin txikia dauka. E, alderatzen baldin baduzu, e, ba hori, eskuin kolonoak eta eta, eta e, eskuin neoliberalak dauzkan, daukan indarrarekin e, ez daukaia hotxikan horrek. Orduan, ez dakit gero, Galdera da, nik uste dut batez ere, enmendikan ateratzen den gobernua, zenbateraino alko den kanpotik presionatu e, negoziatzen hasteko berriro. Adiez netan jahu presionatu izan zuten estatu batu. Gero, el, elkarrezketa prozesua, ba, eten egin zen, bueno, e, ba, hainbat faktore direla medio. E, ziurrenik, zentro zentro ezkerreko, edo, bueno, pixat, eh, laboristekin gehiago lerratuta dagoen gobernu bat, errazago presionatu halko da, badidez, Europatik, edo, bueno, nik uste dut hor dagoela esperantza bakarrenetarikoa. Eta hori gertatzen zaio adibidez, zerrenda arabiarrari. E, presidenteak abixatu izan du, claro, hautezkundak eta gero, autagaiak aurkezten direnean gobernurako, e, alderdi guztiek babestu beharko dute autodagai bat edo beste. Eta presidenteak e, abisatu du ez duela onartuko alderdi bakar bat ere abstenitzea. Horrek esan nahi du, zerrenda arabiarra behartuta egongo dela, presidente Israeldar bat edo beste aukeratzea, bloke batetik edo bestetik. Ipatzen alderdi arabiara, e, biskat e, ulertzeko, e, ze pizu du, e, ze einetara ino alda alderdi arabiak bat Israelgo hautezkundetan? Ba, Claro, e, orain arte egon dira e, oso, oso banatuta, ez? E, hauek dira e, mila bederatzen eta berrogeiko, pal, berrogeita sortziko palestinarrak deitzen diote beraiei dira. Bere garaian, e, Israelgo estatua ezarri zutenean, e, mila palestinar kanporatu zituzten baina batzuk bertan gelditu ziren. Eta horiek dira gaur egun Israelgo pasaportea daukatenak, eta nolabait Israelgo herritarrak direnak. Ez lurralde okupatuetako palestinarrak bezala. Orduan hauek eh, botoa emateko eskubidea daukate eta bizitza politikoan parte hartzekoa naiz eta egunerokotasunean e, bazterketa oso oso handia sufritzen duten. Orain arte, e, bazeuden zeuden, bueno, e, parlamentari batzuk, arabiarrak zirenak, baina orokorrean e, ideologikoki oso e, banatuta zeuden eta gainera e, oso gutxi hartzen zuten parte Israel gauteskunetan, gehienak boikoterako deia egiten zuten. Hori aurten aldatu egingo da, e, pixkanak aldatzen ari da, esan, e, hau da irugarrengo belaunaldia, ez, berrogeita sortziko palestina horriena. Eta irugarren belaunaldia, ja, ari da etortzen bere aldarrikapen batzuekin, aktiboagoak dira, e, bueno, forma bat ematen ari zaie aldarrikapen horiei, eta aurten ikusi dute fronte bezala elkartzeko e, beharra. Inkestek, e, kasurik onenean, amabos eserleku inguru ematen dizkiete. Amairu, amabos tortartean. Orduan, e, biurlitezke irugarren edo, edo laugarren indarra. Gertatzen dena da, ba hori, ez, ez dietela utziko, ez diete utziko erabaki garri izaten. Hori baino lehenago elkartuko dira alderdi izraelar guztiak behar balen bada. Eh, Berriki eh, netan jauk egin ditu adierazpen batzu eh, estatu batuetan, eta kritikatu du ere estatu batuen jarrera, bereziki irani buruz, um, jihadismoaren eh, goratzea ere azken hilabetetan aipatzen da. Beldu jogen gainean jokatzen dute hainitza? Bai, dexente. E, Israelen segurtasunaren hauziak boto asko ematen ditu, oroar eh, bere segurtasunagatikan oso bueno, kezkatuta <laughs> bizi den gizarte bada, hola, modu honenean esan da, batzuetan paranoiaraino ere iristen dena, nolabait eh, paranoia irudipen nazional bat da, ez? E, txikitatikan sartzen dieten aguruan eta beraien burua defendatu behar dutela hori oso e, ba, txertatuta daukate, ez? Beraien buruetan Orduan, kanpaina egiteko jakina oso, oso baliabide, ba, bueno, e, oparoa da. E, bilatzen duzu, ba, edo Palestinan, edo Iranen, edo edo zein lekutan bilatzen du aurkaria, eta eta horrek justifikatzen dizkio e, gero hartuko dituen neurri batzuk. Estatu batuen kasuan, e, bueno, netan jauri komenizitzaion Obamarekin konfrontazioa erakustea e, Israelgo eskuinak harreman hobea daukalako estatu batuetako republikanoekin, demokratekin baino. E, idatzi duzun uh, artikulu batean, hor, eh, berrian, eh, aipatzen duzu, eh, Palestinako aginte nazionalak atxilotu dituela, uh, beraz, islamista batzu, deitzen al ditugunak, uh, justuke Israelgo hauteskunder begira ere, behar bada ez dezaten eraginik eh, izan hauteskundu horien gainean e, palestinaren aldetik ere badela hautagaitza bat gehiago nahi loketena beste baino? Mm, nik zakit ez nintzatek hau sartuko esatera e eh, a base, bueno, kasuanetan mamuda base, palestinako aginte nazionalak e, nahi duenikan Israelen gobernu aldatzean. Ikustu dut, beraie konturatzen direla, palestinarekiko politikak ez daudela palestinarren esku inondik inora, ez? E, baiz nahi duena da, orain bertan arreta e, palestinan egotea, eta Israel kanpaina palestinarekin egitea. Ze normalean palestinarrei oso garesti ateratzen zaizki Israel hauteskunde kanpainak. E, gazako erasoak adibidez, azkenengo eraso nagusiak beti izan dira hautezkunde inguruan, eta, eta jakina, e, bueno, e, palestinako aginte nazionalak funtzionatzen du neurri batean e, palestinako aserrea baretzeko tresna bezala. Eta palestinako gizarte zibiletik eta ezkerretik askotan leporatu izan diote aginte nazionalari nolabait, Israelekin kolaboratzea eta Israelen partez ba, ba egitea, ez? Azkenean, Israelgo administrazioak egin nahi ez duen lanzikin guzti hori, ba, e, lurralde okupatuetan palestinako aginte nazionalak egiten du, beraz dudatzen da poliziaz, e, reprimetzen ditu protestak, eta orain txobartan ere lan hori egiten ari da, orduan e, ez da inbeste autagai baten edo besteren alde baizik, eta besteri gabe, ba, Israelekiko harreman hori mantentzearen, Israelek onartzen dion autonomia hori mantentzearen, ba, saiatzen da palestinarrak bare mantentzen, baita ere. Samara Belte, eh, eskertzen zaitugu goizuntan, eh, beraz, Israelgo hauteskunde oier buruz uh, eh, guria salpenak ebanik. Eki, eskerrik asko, eskerrik